Essalamu aleýkum we rahmetullah diýip salam berer eken. Ymamyň etmeli zatlary. Jumga gününde mundara münende etmeli näme sünnetleri, pygamberimiz şeýden salam beren. Emma biziňkiler subhanallah salamam ýatdan çykardylar. Şunuňmy? Salam diýerler. Asly salamyň asly näme? Ýewreýleň salamy şalom diýe. Şunuň dämi? Ýewreýler şalom diýe. Biziň häkimiýetlerimiz hem näme kommunistmiň gol astyna geçensoň näme? Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýyldan bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýyla çenli ýigrimi bäşe golaý prezident bolan Türkmenistanda. Ýigrimi bäşe golaý prezident bolan. Şoň içinde türkmeni dört-bäş sany. Özüne türkmen diýen olam kimiň döliligi belli däl. Kimiň süýdüni içenligi belli däl. Bir topar näme. Enesi tanamadyk atasy näbelliler diýýärler şoň galak olam köpüsi. Emma galanlarynyň köpüsi näme ýewreý, girsinler internede aýtýarlar ýigrimi dokuzynjy ýyldan togsan birinji ýyla çenli Türkmenistanyň prezidentler kim boldy? Köpüsi ýewreý. Hatda heleýe çenli prezident bolan Türkmenistanyň. Näme şolaň döwründe moda bolan ýewreý salamy, sal, näme salam diýmek. Ýewreýler şalom diýýär. Şu güne çenlem näme pygamberiň salamyny aýyrdylar-ow, yslamyň salamyny aýyrdylar. Salam diýýärler. Salam diýmeli däl-ow, essalamu aleýkum diýmeli. Salawmaleýkim diýmeli däl-ow, essalamu aleýkum diýmeli. Biri essalamu aleýkum diýse, wa aleýkum essalam diýmeli. Indi biziňkiler essalamu aleýkum diýip pygamberiň salamyny berýä welin, araplaryň oýnatgylary diýeli. Ýöne seň ata-babaň yslamy kabul edip araba oýnatgy bolupdyrmy? O näme üçin ata-babaňa tagzymlan bolýaň-a, bizem döwen bolýaň? Ata-babaňam onda oýnatgy-da, muslim bolupdyr-da. Näme üçin şamanizmden dönüpdirler-de? Onda şamanizme hyýanat edipdir-de seň ata-babaň. Näme üçin türkmen halkynyň haýyny diýip ata-babalaň taryhyny çykaraňak? Şamanizmden danypdyrlar, yslama giripdirler, nädip girdiler yslama? Arap sebäp bolmadymy yslama girmekliklerine? Arap sebäp boldy. Näme üçin olar seň tagzymlanýaň ata-babaň bolýar da nim biz ýene şu ata-babamyzyň dolanan näme arabyna dolanymyz üçin indi bizem oýnatgy bolýas. Olara haýyn bolanok, oýnatgy bolanok, tagzymlanýar ata-baba. Hä? Özlerem statuýalaryny ýasanlarynda sakally ýasaýarlar. Bizem şolara meňzejek bolup sakaly goýberýas, biziň sakalymyzam syrýarlar. Bizem oýnatgy bolýas. O nähili terezi bolýar o? Olar näme benneler öldüler indi o daşlar gürläbilenä eý bidöwlet seni kommunist bolmaklyk üçin uruşdymmy gökdepede diýibilenä düşündiňmi şoň üçin gökdepäň şehitleri diýip näme etýäler tagzymlaýam tagzynana hökümet tagzymlaýa hatyra gün diýip şanyna ýas tutýam ýa tutunok ýas tutýa näme üçin şehit boldy şolar Ors bilen uruşdylar. Diniň garşy, din üçin durdular dämi? Tek olar şehit bolýan bolsa, näme üçin onda çeçeniň musulmanlar terror bolýar? E seň ata-babaň urşan zady üçin uruşdy, olam yslam üçin. Seň ata-babaňy gyran, hä? Kapyrdan şu wagt seň çeçen musulman doganlaň ganyňy sorap otyr. Owgan musulmanlar ganyny sorap otyr, Allah Tagala bizem şolara goşmaklyga ýardam bersin. Nädip seň indi ata-babaň şehit bolýar, olar terror, ekstremist bolýar? Nädip indi näme seň ata babaňy näme gyran ors dost bolýa saňa? O seň dostuň bolýan bolsa onda näme üçin sen oň şehitler diýýäň dost diýilýända seň onda ata babaň erbet eken seň terror ata babalaň gyryp beripdira dostaňa sen gaýta ony sylamalya le gökdepede şehit bolanlary bu zatlar oglanlar diňe syýasat o musulmanlary aldaýarlar başga hiç zadam däl ýöne oňa allanýan allanýar düşündiňmi. Oýny adam alýarlar, adam oýnaýarlar. Näme üçin statuýasyny o kostýum Oguz hany çykarýarlar, Magtymgulyny çykarýarlar? Näme üçin kostýum alakyl babyçkalyja galstukly, şlýapaly çykaranaklar Magtymgulyny? Siziň türkmen ata-babasyny beýdip göz öňüne getirenok-ow. Türkmen ata-babasyny muslim, arly, namysly, dini gylyjy ýanynda göz öňüne getirýär o ata-babasynok. Näme üçin musulmanlaryň enelerini, gyz-gelinlerini statuýasyny çykaranda pürenjekli örtünjini çykarýarlar? Näme üçin türsük lifçikli, mini ýubkaly kärekeli çykaranaklar? Gökdepede näme ölen enelerimizi, mamalarymyzy? Türkmen-ow gelnini, gyzyny oňňalak-ow, bozuk suratda göz öňüne getiren, arly, namysly, haýatly göz öňüne getirýär. Emma indiki türkmen musulman gyzlary, Şol statuýadaky näme eneleriniň, mamalarnyň namysjaň totem aýallaryň sypatyna gelse, bular oýnatgymyş, bular wähäbimiş, o nähili beýle bolýa? Indi biz näme kostýumolog babyçka geýemizok, bakin goýamyzok, näme ernimize çilim göteremizok, hä, şu dämi hökümet seň ýasan statuýaň? Şu meň ata-babam dä, men şuňňalak boljak diýip, sakaly goýberip din forma girýänem bol, sen wähäbist diýýäler. O nähile-ow? Onda bizde şu adamda goýulýan statuýalaryň bary wähäbistlaň statuýasy. Şoň üçin halk arkaýyn wähabi bolubermeli. Bolýaryn-da men wähabist bolmaýan bolsam, kim bolmaly men, kimi görelde tutunmaly? Şoň suratynda statuýa goýa, Magtymguly, kastýumalakgyl, babyçkalja, bakinli, şlýapaly, hä? Şoňňalakmy, goý men şoňňalak gezjek. Gaýratyň tassa goý bara. Çykar nä Gökdepede şehit bolan näme enelerimiz diýdäni inkar eýkeli mina ýuwup gulja biriniň suratyny goý statuýasyny men heleýimi şo surada getirjek men ata babamyň edenini etýän adam Alhamdulillah emma ýok ine seň ataň diýip sakally yslam formada çykardyňmy men atamyň dölöw men ýewreýiň döli dälow men maýmynyň döli däl ine şu seň näme ata babaň şu mamaň nä Şehit bolandan aýallar diýip pürenjekgül örtünjekgül aýal çykarýaňmy? Meň heleýimem şoň dölew, meň heleýimem şoňňalak bolmaly. Meň gyzymam şoňňalak bolmaly. Çykar mini ýubkaly birine Gökdepeden-ä şular jihad eden, Watan goranlar, din goranlar diýip çykar lifçikli türsükli gezip ýören birini. Men men şoňňalak edeýin bary. Edip bilmeýärler. Edip bilmeýärler oňňalak. O näle ata-babaňa beýdip çykarýaň gapdalynam özüňem näme Darwinizm bolup çykýaň gaplan komunist bolup çykýaň o adam oýnaýalar o adam oýnaýalar o oglanlar ýöne oň özüni oýnatýan oýnatýar ýöne problema näme ol ylymsyz halkyň oýnatýanlygynda däl o problema özümiz ýaly okap ýören oglanlar oýnatýar o özlerini problema men o halkyň özüni oýnatýanyna gynanamak o Halky ýazgaramagam adamyň ylmy bolmasa, düşünmeýär, düşündiňmi? Adamlardan hakykat gizlense bilibilmeýär, şo zat şo zatdyr öýtýär. Ýöne hakykady bilä bilibiläýjek oglanlar bar-ow. Özümiz ýaly Kuran açyp, hadys açyp oturan oglanlar bar. On ýyl, on bäş ýyl-ow alymlaň oňunda turanlar bar-ow. Gynandyrýan zat, gynandyrýan ana şolar bilenak, düşündiňmi? Şolar bilenak. Ana şo ýakýa bizi. Düşünipdämi? O, o halk ýakanak bizi. O halk biçäre, o halka ýöne ýüregimiz gyýym, gyýym bolýa. Ýöne bizi ýakýan zat näme? Özümiz ýalyk din tagzymlanmaly diýip gürleýä. Özem din tagzymlanmaklaryna sebäp boljak adamlaram depeleýäler. Heý, bir kalpda dini tagzymlamak bilen Dini depeleýän adama söýgi jemlenşermi? Ebeden jemlenşmeýär. Ow, siziň özüňiz yslam hökümediň gelmekligini isläňizakmy? Isleýäs diýýärler. Onda näme üçin yslam hökümediniň gelmesizligine sebäp bolýan adamlaryň arkasyny alýaňyz? Ýok, biz diýip bilemizok. A diýip bilmeseň, sen diýip bileňak-ow. Sen diýip bileňak diýip, indi men diýmellämi? O sen özüň diýip bileňak, öz aklyň, öz imanyň-ow. Emma men diýibilýän, meň delilim bar, meni ýazgarma-ow, berekellam bermeň-ow. Onam eden atlary bar. Ana, şo ýakýa pikir etmäň, ol ylymsyz, hä, biçäre halkyň halka ýanýanlaryny öýtmäň. Olara-da ýanýas, gynanýas. Ýöne bizi ýakýan halkdanam beter näme, şu özümiz ýalak din diýip, özem selef diýip ýören-ow.